розумна, сучасна жінка. Ну, може, трохи той не хазяйка. Зате професор і професорша вибралися швиденько, залишили шикарнющу квартиру. Ху, як тобі не соромно, сказав Ірша. Чого соромно? Ірина баба перший сорт. У словах вечірка проковзнула якась двозначність, якийсь незрозумілий натяк. Ірша взяв його за плече. Знаєш що? Не плити дурного. Ти сьогодні п'яний. А кому ж плести, як не п'яному? Сергій визволив з його пальців гудзик і попід стіною просунувся в кімнату. на всю потужність загримів муромець найновішої марки радіола, і закружляло кілька пар. Сергій притулився біля стіни і дивився на танцюристів. Мабуть, за нестачою кавалерів Ірина танцювала з клавою. Вони легко літали по кімнаті, високо підкидали ноги, танцювали трохи жартівливо, щось шепотіли одна одній на вухо. Зашикані, розчервонілі й гарні, зупинилися біля нього. Через те, що ти начальник, надаємо тобі право вибору. Всіх інших вербуємо самі, з віддихом, з паузами сказала Клава. Я не танцюю, ніякого посміхнувся Ірша. Що це за кульгаві кавалери пішли, поскаржилася Клава. Ніхто не танцює. Ви дивилися на нас, і ми подумали, спробувала виправити клавину нетактовність Ірина. Клава засміялася. То в нього просто голодні очі на жінок. Пхе, Клаво, спробувала зупинити подругу Ірина. На тебе, зареготала Клава і пішла, погойдуючи стегнами, мабуть, не вельми надаючи значення своїм словам а Сергій та Ірина залишилися спаленілі, зніяковілі, просто знищені клавивим жартом. І все ж таки у тій ніяковості, в тому вселенському соромі жевріла і якась приємна іскорка, і вони боялися подмухати на неї, аби не обпалитися. Уникаючи Сергієвого погляду, Ірина пішла до столу. Там кілька разів злітала пісня, але, покружлявши на кволих крилах, немічно падала. Ми знаходили такої пісні, щоб усі знали і усім подобалося. Інтелігенти. Одні пісні позабували, інших не навчилися. Не було кому вдихнути почуття, запалити, повести за собою. І тоді Рубан, акуратно розчесавши чуба, затягнув на весь голос летіла зозуля. Її підхопили всі. Голос у Рубана глибокий, і співав він вільно, впевнено, вкладав у пісню якусь свою думку може, більшу, ніж обіймали відомі слова. Здавалося, він не виспівався, не вилив душі, і оце тільки тепер йому вдається про щось розказати людям. Він аж переродився сам, його очі блищали, і мав він вигляд не похмурий, а радісний і одухотворений. Незабаром гості почали збиратися додому. Як воно й буває, за однією парою підвелася друга, у нас дитина. Іншим теж почало здаватися, що залишатися неввічливо пізній час. Старші і шановані хазяїни втомилися. Виходили веселим гуртом. На околиці голоси звучали особливо лунко.